บุ๊กทูยี่สิบสาม двадцать три 23. การเรียนภาษาต่างชาติ изучать иностранные языки Изучать иностранные языки. คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ где вы выучили испанский Где вы выучили испанский? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ вы знаете тоже португальский Вы знаете тоже португальский? ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ да и немного итальянский Да, и немного итальянский. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก по-моему вы говорите очень хорошо По-моему, вы говорите очень хорошо. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก эти языки достаточно похожи Эти языки достаточно похожи. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี я их хорошо понимаю Я их хорошо понимаю. แต่การพูดและการเขียนมันยาก но говорить и писать сложно Но говорить и писать сложно. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก я еще делаю много ошибок Я еще делаю много ошибок. ทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ поправляйте меня пожалуйста каждый раз Поправляйте меня, пожалуйста, каждый раз. การออกเสียงของคุณดีมาก ваше произношение достаточно хорошее Ваше произношение достаточно хорошее. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย у вас небольшой акцент У вас небольшой акцент. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน можно услышать откуда вы родом Можно услышать, откуда вы родом? ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ какой язык ваш родной Какой язык ваш родной? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ вы ходите на языковые курсы Вы ходите на языковые курсы? คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ каким учебником вы пользуетесь Каким учебником вы пользуетесь? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ в данный момент я не знаю как он называется В данный момент я не знаю, как он называется. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ я не могу вспомнить название Я не могу вспомнить название. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ я его забыл Я его забыл.